ربا قدر این إيه نعمت را ما ندانی تو خدای ما را تن شناس بگن خدای این نعمت قرآن را نعمت دین را نعمت اسلام را خدایا به ما عنایت بفرما به فرزندان ما عنایت بفرما به دوستان و عزیزان ما عنایت بفرما به مؤمنین و مؤمنات عنایت بفرما به همه انسانها این نعمت را عنایت بفرما خدایا اگر نعمت شکر نشود تو خودت گفتی من نعمت را میگیرم و عذاب سخت میدم خدایا قدر این نعمت و قدر این اسلام به قدر این قرآن قدیم و شان از ما ادا نشده است خدایا به بی حالی و به سستی و به تندلی و به کاهلی سر درس کلام تو حاضر شدی چون تو زدی این کلام را از ما نگی خدایا ما را از خود دور نگردم خدایا ما را عفو بفرما خدایا ما را عفو بفرما خدایا ما میدانیم چوب کفار را الان میخوریم به خاطر اینکه از کلام تو فاصله گرفتی اونهایی که کلام تو را به دست گرفتن و بر این کلام عامل شدن خدای آنها که هم را رهنمایی کردن کفرستان ها دار الاسلام کردن خدایا به خاطر این کلام اونها این ترقی را داشتن ما به خاطر این ظلمی که با کلام تو می به کلام تو توجه نمی کنی خدای ما چوب می کنی خدای ما را معاف نفرم مسلمان ها را معاف نفرم همه مسلمان ها را خدای به قرآن برگردان خدای مسلمان های ایران را به قرآن برگردان به محمد برگردان خدای شرقی و غربی ها را به قرآن برگردان شمالی و جنوبی ها را به قرآن برگردان همه ما را به این قرآن برگردان خدایا آنهایی که میخواهیم قرآن در سانه نباشد آنهایی که میخواهیم این قرآن منزوی بیشه، خدای آنهایی که میخواهیم قرآن در تنها باشد این قرآن فقط در مساجد گذاشته بشه در محافل و در اجتماعات نباشه در محاکم نباشه خدای شکایتان آرم بارگاه تو می کنی خدای گوشها و گوشت بدها آنها با قرآن تو عداوت دارند و این همه ظلم را با مسلمان ها به خاطر این کلام تو می کنند به خاطر این کلام تو اینها قانون کلام تو را خلاف حقوق بشر می دانند خدایا اینها را یک درس عبرت آموزی بده خدا اینها را یک درس عبرت آموزی بده خدایا میان دینت را حمایت بفرما ناصران دینت را نصرت بفرما خدایا ما را در لیست حامیان و در نیست لاشران دینت دگردا خدایا ما نمیدانی که این قرآن برای ما شکایت میکنه به بارگاه تو یا شفی میشود یا شکایت رسول الله است که اتخذوا هذا القرآن مهجورا خدایا خدایا تو از ما شاکی نباش رسولت از ما شاکی نباشد و از ما ما انسان های تنبل و بیرحال، ما انسان های سوز ما انسان های مغلوب در برابر نفس شیطان خدایا به بیرحالی، خدایا به خواب و چور سر کلام تو حاضر شدی حق کلام تو از ما ادا نشد ربا خدایا ما این حق کلام تو را ادا کنی حق تو را ادا کنی حق این نعمت عظیم را ادا کنی خدایا در پایان این کلام معذرت خواهی میکنی از تو بخشش میخواهی تو اف میخواهی که ما را اف خدای ما را اف بفرمان اگر ما بندگان خوب میبودیم اگر ما حاملان خوب به قرآن تو میبودیم بندگان تو بیشتر رجوع میکردیم بندگان تو بیشتر میآمد خدای در ما صلاحیت پیدا بکنه خدایا در ما صلاحیت پیدا بفرما خدایا ما را صلاحیت عنایت بفرما وجعلنا للمتقین اماما خدایا ما در ما صلاحیت خدایا ما بنده محتاج توی خدایا ما بنده درمنده توی خدایا ما مخلوق عاجز توی اگرچه در ما لیاقت نیست لیکن تو میتوانی توانی در ما لیاقت کلامت را پیدا بفرمایی و خدایا فهمی این کلام را درک این کلام را شعور این کلام را و مقاصد عالی این کلام را خدایا به ما تفهیم بفرما خدایا در ما صلاحیت پیدا بفرما خدایا در ما لیاقت پیدا بفرما خدایا تو که قادری که هر کسی را آبی را انسان سمیع و بسیر میکنی خدایا تو قدرت داری که در ما فهم صحیح کلام را اینا به ما عنایت بفرما من آتش ما را باز بفرما مغز ما را برای این کلام باز بفرما خدای آنچه اشتباه گفتیم در این کلام آنچه که بیحال بودیم در این کلام خطا گفتیم از ذات عزیز تو معذرت خواهی می خدایا از آنچه که ما جاهل بودیم از مقصد تو از مقصد بلند به بالای تو خدا به ما فهمش آن نصیب بفرما فهم صحیح کلام را خدای به ما نصیب بفرما خدایا نصیب ما را این دنیا نکن خدایا نصیب ما را تنها از این کلام از این خلقگی کلام خدایا دنیا نگردان ما در لیست آنها نباشیم که فکر کردیم که خوب کردیم در حالی که خوبی از ما نشده خدایا خدایا ما معلوم و سخی نگردا خدایا ما را معلوم و سخی نگردا خدایا ما را محبوب و سخی نگردا خدایا بده به ما آنچه که به بندگان صالح خود دادی به صالحین دادی به شهدا و صدیقین و صالحین دادی بده به ما خدایا ما را در لیست صالحین ثبت بفرما خدایا ما را با لطف خودت از دنبال بار قرآن بگردم خدایا مرا از شاگردان قرآن حساب بفرما خدایا ما نمیدانی که ما شاگرد قرآن حساب شدیم یا نه خدایا مرا از شاگردان قرآن بگردم ما را از ناشران قرآن بگردم خدایا مرا در لیست حافظان و در لیست حامیان قرآن قرار بده ربا تو که دهنده ای ربا تو همه چیز میدهی تو به در این کلام همین دست را دادی که از من بخواهید که من میدهم خدایا به ما رزق حلال کنه خدایا ما را برای دیگران محتاج نگردان خدایا ما نفس انایت بفرما خدایا نصیب ما را و مبلغ علم ما را این دنیا نگردانی ربا مبلغ علم ما دنیا نباشد مبلغ علم ما به دنیا نباشد مبلغ علم ما خدایا چیزی پناه دنیا نماشد دنیا فانی را مبلغ علمی ما قرار نده ربا خدایا ما را محضور دین ما را مشتریان آخرت بگردان ما را از آنهایی که برای آخرت تلاش میکنند بگردان ما را از طالبان آخرت بگردان ما را از طالبان بهشت بگردان خدای که از جهنم می ترسن بگردان ما را خدایا مغفرت درست بفرما همه گناهان ما را گناههای قدیمی و جدید ما را گناههای بحالی ما را ما میدانیم خدایا نجوا بحالی به تنبلی سر کلام تو آمدی خدایا ما را حق بفرما خدایا ما را ببخش خدایا ما را ببخش و در صلاحیت ادامه بر ما خدایا اگر ما صلاحیت بیشتری می داشتیم بندگان تو بیشتر به این کلام رجوع می کردن خدایا ما میداری که در ما صلاحیت نبود که بندگان تو نعالمند هرچی گفتی هرچی نصیحت کردی لحظه آنها توجه نکردن خدا آنها را ما را ببخش خدایا ما را ببخش خدای ما را به غضب خودت گرفتار ما در دنیا آخرت خدایا دشمنان قرآن را دشمنان خودت را دشمنان رسولانت را بر مخلوق سلط نگردار خدای ما که بر ما رحم ندارد لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک خدای آنهایی که بر ما رحم نمی کند خدای آنهایی که از تو نمیترسد بر ما مسلط نگردار خدای ما را از تمام بلیات ارضی و سمائی حفاظت بفرما از تمام بلیات ارضی و سمایی خدای ہمارا حفاظت بفرما خدای غیرت از تو دیگه پناهگاهی نداری دیگه حامی نداری همه دل بھی تو بستی خدایا امید ما توی خدایا امید ما توی پناهگاه ما توی پشتیبان ما توی هما را تحقیق می کند اگر شما را حمایت بکند کسی ما هیچی نمی خدایا تو حامی ما باش خدایا تو ناصر ما باش خدایا ما را در حق خدایا ما را در مسیر حق کمک بفرما خدای ما را در حکمتی حق مصرف بفرما خدای ما را در حکمتی حق یاری بفرما و ما را به صراط مستقیم رهنمایی بفرما و از سر تخیلات همه ما درگذر بفرما آنهایی که از فرزندها و از که آمدن این کلام تو را شنیدن خواندن خدایا همه آنها را حامی دین بگردان خدای علم این کلام را به آنها عنایت بفرما خدای به فرزندان ما به دختران ما به پسران ما به اقشار مختلف هر کسی که با ما هر نسبتی محبت کرده به هر طرفی با ما محبت کرده به هر طرفی با ما خدایا ما به خاطر کلام تو مورد سلام علیک قرار ما میداریم ربا ما لایق نیستی اگه یاد میدارست که ما سلم بیارتی من ما محل صحنه انداخت خدایا الله که به خاطر کلام تو ما هر محبتی کردن ما هر نیکی کردن خدایا تو جانها جزا و بهترین جزا جزای هدایت است خدای ما را آنها را هدایت بفرما بلاهای ما را به آنها را دور بفرما خدای دوستان ما را شاگردان ما را رفیقان ما را که در این کلاسها با ما شرکت کردند از اول تا آخر هر اندازه خدایا همه را هدایت بفرما خدایا همه را حامیان دین بگردا همه را ناصران دین ما را بگردا خدایا حسن ہارا حضرہ ہار مارا حتیثار مارا حضرا خدایا فکرا تو مستقل ہدایت کے طرح ہوا خدایا اب ہدایت مطلوب ہے کہتا ہے ہمیں یہ مارا خدا زیر پکش میں رسول اللہ کر خدا کلاسی اللہ رسول اللہ کرار بھی مدد جنت غریب باہر ملاقات بس مدد جنت غریب باہر ملاقات بس خدا یا بات ملاقات قریب حتی و یقینا پھر ملاقات سنی ہوئی خدا یا سر تختی بات بات اللہ خدا ہمارا اللہ کلام جیبا بقدر کلام مسرع بقدر کلام خوب خدایا ما را محروم شقی نگردان خدایا ما را محروم شقی نگردان خدایا ما را محروم شقی نگردان خدایا ما را به قافله نیکان برسان اساتذه بزرگوار بارا خصوصا آنهایی که سبب فهمیدین ما شدن خدایا مولانا عبدالعزیز اولین انسانی بود که از صحبت او از قرآن او رخ ما به سمت کلام برگرد و تمام اساتذه ما خصوصا شیخ جان نبی رحمه الله شیخ غلام الله خان که این کلام را به ما تسلیم کرده واقعا خدای آنچه که ما بلد بودیم و آنچه که دانستیم روح حضرت اساتذه را خوش بفرما خدایا از این حضور الناس ما الأساس زي ما أنا خوشحال بجد لأنا ها فيس بنسا لحضرت الناس نبي فيس بنسا بحضرات أساس زي حنا فيس بنسا ولون أساس زي كسبب خير شده سبب الرهنمائي يعني إن كلام شده خدای کلام را به ما فهمانیده لعنت کشیده آنها که فهم کلام کامل ناستن اون فهمی که داده بودی به حضرت مولانا عبدالعزیز اون فهمی که داده بودی به حضرت مولانا جاذبی و مولانا غلام الله خان و تمام اطاعت اساتذه دیگر اون فهم را و اون درک را به ما هم عنایت بفرما خدایا به ما عنایت بفرما اون فهمی که به صالحین داده بودی و این امت را هدایت بفرما خدایا همه ما را بکر که قرآن سوق بده و از در تحقیرات ما در بزر بفرما دشمنان اسلام را خدایا بیشتر بر ما مخصد دشمنانت را و دشمنان رسولت را و دشمنان دینت را از این بیشتر حالا چند سال خدا بر ما میخندد با تمام امکانات جا ما افتادن بر ناموس مسلمان ها تکاوت می کنند مسلمان ها دارن می خندن دیگر رمضان هم می آید و بو شهید چی نمی شود خدایا این جانی را خدایا این خائن را ربا با لطف احسان خودت مجازات و هر کسی که حمایت کنن اونها را مجازات بفرما خدایا نصرت را و یاریت را معین و همراه مؤمنین بگردان همراه مجاهدین بگردان خدایا بیشتر مهلت نده این تاغوتها اینها از این هم بیشتر فساد میکنن و جرد میکنن و جنایت میکنن و تو را ناراحت و خشمین میکنن سبحان ربک رب العزة اما و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین